сподівався, знав, що не геній, а сподівався, ось ось щось утну. Не жив, а біг кудись до якоїсь межі. Скажімо, той таки побут. Он і в тебе і садок, і, мабуть, чеське скло. Я ж пишався, що не маю нічого. І справді це мене майже не обходило. Може, тому що все необхідне мав. Ну, там щось з'їсти, на чому лягти. Навіть москвича купив років десять тому. Але ні меблів дорогих, ні дачі, нікому не заздрив. Знову ж, може, через те, що знав, коли б трохи економив, напхав би житло площу мотлохом. Але ж не це було основним у житті. Я в душі сміявся з тих, що товпилися в чергах за французькими черевиками а згодом побачив, що нічого не досягнув, що фактично не жив, а скоро кінець і французьких черевиків не зносив. Його тонкі безкровні губи викривила іронія. Оце купив югославський гарнітур. Стільці, неначе трони, сяду і милуюся собою в дзеркалі. І знову усміхнувся були якісь заощадження. Я потроху відкладав, бо весь час трохи боявся житейського провалу. Мабуть, знав, що нікого не здивую. Посмішка сама сповзла йому з губів, і він казав далі майже серйозно, тільки в очах раз по раз спалахували глузливі вогники. Купив кілька картин під старовину, поїхав на море щоб і собі погрітися під промінням цієї зірки. Навіть хотів з дівчатками побавитись. Є там такі, тиняються в купальниках, які нічого не закривають, аби твої гроші. І розумієш, не зміг. Знову почав креслити й думати. А навіщо? Огієнко здивувався власному признанню. Все це він давно носив у собі. І оце раптом ні сіло, ні впало, виплескав чужій людині, котрої майже не знав. Навіть чому це зробив? Нащо, скажи мені? Нащо Василь Васильович спалив стільки серця? Нащо вклав стільки душів, таких, як ну та що там? махнув він рукою. А хіба не вклав він душу у нас з тобою? а хіба не на тепло, не на затишок переплавилися його енергія і ентузіазм, крутилося Кримчакові на думці. Та він не зважився заперечити. І не зважився сказати щось співчутливе Огієнкові. Хоч десь зовсім близько лежали ці слова, боявся наштовхнутися на іронію. Боже мій, розмірковував він, хто б подумав відомий архітектор, доктор наук. Але, мабуть, найчастіше саме такі й бувають нещасливі. Його обличчя виражало співчуття. Огієнко аж не одразу повірив, нахилився і подивився йому в очі. При цьому Кримчак знову завважив, що очі Вогієнка ледь жовтуваті або перехворів на малярію, або хвора печінка. Ти просто озлобився, вимовив перше, що спало на думку. Може, хоч ні на кого мені озлоблюватися. Коли нам щось не вдається, ми завжди шукаємо ну, громовідвід. Той громовідвід я сам. Він сказав це просто без хизування, як констатацію думки, до якої ішов довго і важко, і в правильності якої потім утвердився. І постав перед Кримчаком трохи іншим, ближчим до того колишнього Федора. Хоч зовсім вернутися до того образу Кримчак уже не міг. Йому весь час здавалося, що говорив не з однією людиною, а з двома чи з кількома одразу. Через те почувався трохи незручно, а трохи знову таки невтічно.